Informazio gutxi dugu asteazkenuntako polizia operazioaz. Bidasunen, enpresa bat miatu du Frantziako poliziak eta hainbat pertsona atxilotu ditu, angulen ustezko legezkanpoko salerosketarekin loturik. Atxilotuak paueko komisaldegira eraman dituzte. Baionako prokuradoreak ez digu zehaztasun gehiago eman, jirz eskualde arteko juridikzio bereziak dara maladosierra besterik ez. Zenben zan dut zen enpresaren egoitza soziala ere miatu dute, eta oiartzen Osasunen ere beste enpresa bat, gutxienez hogoi pertsona atxilotu dituzte Guardia Zibilak eta Jendarmeriak. Ez da angulei loturik burutzen duten lehen polizia operazioa, duela amar urte jadanik miaketak burutu zituzten ere bidasuneko enpresa berean.